Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Devet je travnja 491. godine. U Konstantinopolu, Carigradu, umro je car Istočnog rimskog carstva Zenon. On je carstvom vladao od 474. godine. Pravo mu je ime bilo Tarasikodis. Grčko ime uzeo je kada ga je kao vođu ratničkog naroda i saurijaca car Leon I pozvao u pomoć kako bi mu pomogao u borbi s Gotima. Tarasikodis je tada postao Zenon i oženio se carevom najstarijom kćerkom Ariadnom. Tijekom vladavine Zenon je morao bježati iz Carigrada. Građani tog grada i elita oko dvora smatrali su i Saurice neukim i grubim ljudima i uprava cara i Saurica bila im je mrska. Carev najpouzdani savjetnik Ilo urotio se s rođakom cara Leona, Baziliskom i Zenon je morao bježati iz grada. U progonstvu je ostao 20 mjeseci, ali onda je ljudima dosadila vladavina Baziliska koji je inače bio nepopularan jer je kao vojskovođa vodio katastrofalan pohod protiv vandala u Sjevernoj Africi onaj isti Ilo, tada se okrenuo protiv Baziliska i pomogao Zenonu da se vrati u Carigrad kao car. Zenon je vladao istočnim carstvom 17 godina. Vodio je niz ratova, preživio puno urota, sklopio mir s vandalima i uspio je slomiti moć Gota u istočnom carstvu. Za to vrijeme zapadni dio Rimskog carstva slomili su barbari. Kada je Zenon 9. travnja 491. umro, i za sebe ostavio carstvo na životu, ali ono je bilo razdirano vjerskim sukobima. Ekonomska situacija bila je teška, novac je vrijedio sve manje. Građani Carigrada željeli su cara koji će sve to popraviti. Zenonov jedini sin umro je prije oca, tako da je najvjerojatniji kandidat za prijestolje bio Longin, Zenonov brat koji je kontrolirao senat. Ali građani Carigrada vikali su carici daj zemlji rimskog cara i ona je za vladara Istočnog Rimskog carstva Bizanta odabrala starog činovnika po imenu Anastazije. John Julius Norvić u knjizi Kratka povijest Bizanta piše. Bio je u ranim 60. godinama i imao je reputaciju čestitog i poštenog čovjeka. Vladaj Anastazije, vikao je narod kada se on prvi put pojavio pred njim odjeven u carski Grimiz, vladaj kao što si živio. Anastazije je to i učinio i ako su njegovi podanici uvidjeli da je život pod njegovom vlašću dosadan, mogli su zato kriviti samo sebe. Njegov glavni nedostatak bila je škrtost, nedostatak koji je u kombinaciji s njegovim snažnim vjerskim čistunstvom učinio život u Sarigradu dosadnijim nego ikada prije. Natjecanja s divljim zvijerima bila su zabranjena. Građanima više nije bilo dopušteno priređivati noćne gozbe. Razlog zabrane bila je tvrdnja da one vode u neobuzdani razvrat, što je i obično bio slučaj. U međuvremenu njegova kampanja protiv nepotrebnih javnih izdataka na kraju će ostaviti carsku blagajnu bogatijom za 320 tisuća funti zlata. Anastazije je počeo svoju vladavinu ukidanjem prodaje važnih funkcija. Reformirao je porezni sustav, odbio je plaćati nagrade doušnicima i potkazivačima na početku vladavine protjerao iz Carigrada i Saurice, koji su carstvu dobro poslužili u borbi protiv Germana. Protjerao ih je u Trakiju i tamo ih naselio. Kako bi zaštitio glavni grad carstva od navale Slavena, dao je sagraditi zid koji se protezao od Crnog do Mramornog mora. Morao je priznati da je zapadno rimsko carstvo nestalo. Priznao je vlast Ostrogota Teodorika na zapadu. Ratovao je s Perzijom i na kraju je njezinom kralju morao plaćati kako bi se mir održao na istočnim granicama carstva. Carstvom je Anastazije vladao 27 godina. Kao i svakog vladara mučilo ga je tko će ga naslijediti na Navodno je Anastazija pred kraj vladavine mučilo jednostavno pitanje. Koji će od njegovih troje nečaka biti vrijedan carske časti? Anastazija je poput mnogih stanovnika carstva bio izuzetno praznovjeran i odlučio se na jedan neobičan potez. John Julius Norvić piše. Pozvao je trojicu nečaka na večeru i pripremio je tri ležaja na kojima su se nakon jela mogli odmoriti. Pod jedan jastuk gurnuje komadić pergamenta, na kojemu je napisao riječ regnum. Koji god nečak odabere taj ležaj, vjerovao je on, preuzet će vlast. Nažalost, dvojica mladića, čija je međusobna ljubav čini se išla dalje od one rođačke, odabrala su dijeliti isti ležaj. Onaj obilježeni ostao je prazan. Nakon usrednih molitvi za neki znak, caru je otkriveno da će njegov nasljednik biti čovjek koji prvi sljedećeg dana uđe u njegovu spavaonicu. Prvi čovjek koji je ušao u carevu spavonicu bio je zapovjednik careve garde Justin. Anastazija je smatrao da se tako pokazala Božja volja. Godine 518. on je umro i na prijestolju ga je naslijedio taj Justin. On je pak bio podrijetlom Ilir, seljak i svinjar. Bio je neobrazovan i nepismen. S 20 godina otišao je sa sela i došao u Carigrad gdje se pridružio carskoj gardi u kojoj je napredovao do statusa patricija i zapovjednika. Justin je možda bio neuglednog podrijetla, ali imao je povjerenje vojske i bio je lukav. Imao je nečaka koji je puno obećavao. Njega će posvojiti kao sina i on će ga naslijediti na prijestolju. Ime tog nečaka je Justinijan. On će istočno rimsko carstvo, Bizant, dovesti do vrhunca moći. Već za Justinovog života Justinijan je pokazao sve svoje sposobnosti. Carstvo je tada imalo puno protivnika. Na sjeverne istočne granice nasrtali su Sloveni i Perzijanci. Na zapadu, tamo gdje je nekada bilo zapadno rimsko carstvo, stvarale su se države koje su uglavnom bile neprijateljske prema istočnom carstvu. Sam Bizant ponekad je vrio od pokušaja prevrata i građanskih sukoba. Ali pored svega toga, carstvo je mučio još jedan veliki spor. On se ticao vjere. U Carigradu, a i u drugim gradovima Istočnog carstva znali su izbijati neredi zbog raznih stvari. Zbog nestašice žita, vina, maslinovog ulja, zbog utrka u hipodromu, zbog etničkih nesuglasica. Ali ništa nije građane tako žestoko raspalilo kao vjera. Od nastanka Carigrada pa sve duboko u srednji vijek, vjerska pitanja mogla su uvijek izazvati podjele i nerede. Nije bio u pitanju sukob pogana i kršćana. U pitanju su bili sporovi oko tumačenja temeljnih pojmova kršćanske vjere. U kakvom je odnosu Bog sa svojim sinom? U kakvom je odnosu sveti duh s Bogom i sinom? Kako je mjesto djevice Marije? I niz drugih pitanja. U vrijeme Zenona ti će sporovi dovesti i do prvog crkvenog raskola. Predmet spora bilo je učenje poznato kao monofizitizam – Georgije Ostrogorski u knjizi Povijest Bizanta piše. Po nauku Antiohijske teološke škole u Kristu usporedno postoje dvije odvojene naravi. Božanstvo je odabralo od Marije rođenog čovjeka Krista kao posudu, te odatle i tvrdnja da se Marija ne može nazivati bogorodicom, već samo kristorodicom. U gruboj suprotnosti s tim racionalističkim shvaćanjem nalazio se aleksandrijski mistički nauko o bogo čovjeku, u kojemu su se sjedinile božanska i ljudska narav. Godine 428. na biskupsku stolicu u Carigradu došao je Nestorije, predstavnik antiohijske škole. Iz tog je visokoga mjesta počeo propagirati antiohijsku kristologiju. No u osobi patrijarha Aleksandrije Čirila pojavio mu se velik protivnik, nadmoćan i kao teolog i kao političar. Uz Čirila je sjedinjeno stajalo odanom u egipatsko monaštvo, koje je činilo jaku silu, te je i Rim stupio na Aleksandrinčevu stranu. Čirila je na mjesto Aleksandrijskog patrijarha naslijedio Dioskor. U Carigradu je pak moćan postao arhimandrit Eutih. Njih dvojica zaoštrila su Čirilovo učenje. Prema njima, u Kristu dvije su naravi nakon utjelovljenja postale jedna narav. Od tuda i naziv monofizitizam. Nestor je zanemarivao božansku narav Krista. Eutih je zanemarivao njegovu ljudsku narav. U vrijeme vladanja cara Marcijana sazvan je 451. godine koncil u Kalcedonu, na kojemu je oblikovana dogma o dvije savršene Kristove naravi, koje se ne mogu odvojiti niti pomiješati nestorijanstvo i monofizitizam osuđeni su. Ali tu nije bio kraj sukobima. Car Zenon namjeravao je s carigradskim patrijarhom Akakijem riješiti problem na ovaj način spojiti monofizitsko i pravovjerno učenje. Godine 482. on je objavio takozvani henotikon, edikt o usjedinjenju, kojim je spor nastojao riješiti tako što je izbjegavao izraze dvije naravi i jedna narav. Henotikon nije zadovoljio niti pristaše Kalcedona, niti monofizite. Sukob se samo pojačao. John Julius Norvić u knjizi Kratka povijest Bizanta piše. Najogorčeniji je bio papa Felix III, posebno nakon imenovanja Pavla Mucavog za aleksandrijskog patrijarha, klerika čija su izlaganja, kada su uopće bila razumljiva, bila žestoko monofizitska. Na sinodu 484. papa Felix III. je izopćio carigradskog patrijarha. Ta je osuda, u nedostatku osobe koja bi bila dovoljno hrabra da ju izrekne, napisana na komad pergamenta i iglom pričvršćena za Akakijevo misno ruho tijekom bogoslužja u Svetoj Sofiji. Patrijarh koji je osudu kasnije pronašao, odmah je izopćio papu i tako otvoreno potvrdio postojanje raskola između crkava koji će potrajati sljedećih 35 godina. Anastazije je bio gorljivi monofizit. Tek je Justin krenuo u pomirenje dviju crkava posao pomirenja ostavio svom nečaku Justinijanu, koji je pokazao veliku diplomatsku vještinu. John Julius Norwich piše. 25. ožujka 519. godine papinsko izaslanstvo stiglo je u Carigrad. Na desetom miljokazu dočekao ih je sam Justinijan. Dva dana kasnije u Svetoj Sofiji patrijarh Ivan objavio je da će crkve starog i novog Rima biti jedne i neodvojive i svečano je pročitao odluku o prokletstvu cijelog niza heretika. Među njima je bio i njegov prečasnik Akakije. Na kraju su imena Zenona i Anastazija bila svečano izbrisana iz diptiha. Raskol je završio. Bizant je pomirenje platio skoro bezuvjetnom predajom papi, ali za Justinijana to je bila malena cijena za jedinstvenu crkvu. Kasnije će on pokušati ujediniti istok i zapad carstva, Sukob oko monofizitizma nije bio prvi vjerski spor koji je carstvo doveo na rub građanskog rata i nemira. Neće biti niti posljednji. To neće biti zadnji raskol između starog i novog Rima, između pape i carigradskog patrijarha. Godine 330. na dan 11. svibnja rimski car Konstantin Veliki posvetio je novi grad. On je nosio ime Novi Rim, ali je bio poznatiji kao Konstantinov grad, Konstantinopol. Slaveni će ga zvati Carigradom, gradom u kojem stoluju carevi Bizanta ili istočnog rimskog carstva. Iz tog grada vladali su carevi, u tom je gradu svoje sjedište imao patrijarh koji će s vremenom postati jednako važan kao i rimski biskup. Ovo je druga u nizu emisija o ranoj povijesti Carigrada i Bizanta. U ovoj emisiji govorit ćemo o vjerskoj politici i raskolima toga carstva koje je za tisuću godina nadživjelo zapadno rimsko carstvo. Naš sugovornik je dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Što se tiče e, samoga statusa carigradskog patrijarha, tu je napravljen jedan ustupak, mora se priznati, zato što je e, dotični biskup e, bio relativno nov među dakle, svojim biskupskim kolegama i stekao je istaknut status isključivo stoga što je Konstantinopol, odnosno Carigrad, bio mjesto koje će dakle, izrasti u pravu prijestolnicu istočnog e, dijela carstva ili istočnog e, carstva i doista to je prvi puta bilo utvrđeno na tome drugome ekumenskome koncilu u Carigradu 381. godine, kada je onda naznačen poredak postojećih patriarha odnosno najistaknutijih biskupa u rimskome carstvu. Na prvom mjestu bez danjega je bio Rim, Dakle, Rim u konačnici kao i sjedište Petrova nasljednika koji je tradicijski bio u konačnici najistaknutiji kršćanski e, biskup. Na drugom mjestu je onda doista došao konstantinopolski, odnosno e, carigradski e, biskup ili patrijarh. Dalje se onda rang uspostavljao već prema tradiciji, dakle tu je bila Aleksandrija, pa onda Antiohija. Kasnije još 451. godine na jednom novome koncilu u Halkedonu koji je raspravljao recimo o e, monofizitizmu je utvrđena još jedna patrijarša, dakle u Jeruzalemu koja je onda dobila taj peti, bila peta u tome poretku. E, dakle, već e, vrlo rano se e, moglo vidjeti da carigradski biskup, odnosno patrijarh, nastoji sebe uzdići u statusu s obzirom na opće okolnosti. Međutim, on je uvijek stajao u sjeni cara samoga. Dakle, to je ono što se može također nazvati konstantom u funkcioniranju i carske vlasti i crkvene vlasti i u Bizantu dakle da e, je biskup podređen caru Leon ili Lav I bio je prvi car istočnog carstva koji je krunu primio iz ruke carigradskog patrijarha. On je okrunjen za cara 457. godine. Do njegovog vremena carevi istoka zadovoljili bi se primanjem dijadema iz ruku nekog visokog vojnog zapovjednika ili činovnika. Nakon toga podigli bi ih na štit i klicali bi im vojnici i okupljeni narod. Činjenica da je sada car primio krunu iz ruke carigradskog patrijarha značila je da je taj patrijarh stekao znatnu moć. Stoljećima su rimske careve na prijestolje dovodili vojnici. Sada je cara istoka krunio patrijarh. Krunidba je postala čin vjerskog posvećenja. S vremenom stari rimski način krunidbe potisnuće ovaj novi, vjerski. U srednjem vijeku on će biti jedini način na koji se može okruniti car ili kralj. Carigradski patrijarh i rimski papa stoljećima će se natjecati oko prednosti i prestiža. Rimski biskup, papa, Eh, je počeo zapravo dobivati na eh, još većem eh, ugledu, odnosno uzdići se gotovo do samostalne političke sile u jednom razdoblju bez, bez a upravo zahvaljujući činjenici što više nije bilo cara dok je god još e, car bio u Italiji i e, pape e, su da kako jedni od službenika, službena ideologija carska je u konačnici carove pretvorile u zaštitnike crkve, kako je već bilo zacrtano od Konstantinova vremena. To su bili oni zaštitnici u konačnici koji su zapravo i dominirali ustanovama koje su štitili. Dakle, papa se nije mogao osloboditi toga stiska polako se počeo oslobađati dakle, od e, kasnoga petoga e, stoljeća. To se lijepo vidi kod e, pape Gelazije I koji uspostavlja zapravo jednu novu ideološku potku u kojem ističe da postoje dvije sile na poznatome svijetu, dakle to je taj sredozemni svijet. S jedne strane je svjetovna sila carska, s druge strane je ta duhovna sila, duhovna moć, dakle koja je u konačnici uobličena u crkvu, a zapravo vođa crkve najistaknutiji biskup papa. I cilj je zapravo da se te dvije sile, te dvije e, moći nadopunjuju, dakle da one usko surađuju, da nije pitanje prvenstva ono što bi trebalo e, zaokupljati. Istovremeno, jasno, u e, Konstantinopolu carigradski patireh mora voditi brigu upravo o caru i služiti carskim interesima. Jasno, e, nakon što je Justinijan krenuo u svoja preosvajanja i uspio zagospodariti Italijom i papa se onda morao povinovati novim e, okolnostima, međutim nakon što carska vlast više ne bude tako jaka kako je vrijeme odmicalo i utjecaj papa se ponovno povećava. Konstantin Veliki pokrstio se na samrtnoj postelji u gradu Nikomediji. Ali je i prije Konstantin pokazivao da se odvojio od stare poganske vjere Rima. Godine 326. on je konačno došao u taj grad kako bi proslavio 20 godina vladanja. Tijekom boravka odbio je sudjelovati u poganskoj procesiji kroz grad. To je uvrijedilo većinu Rimljana, a car je otišao iz grada i više se u njega nije vratio. Njegov pogreb pokazao je da su nova vjera, kršćanstvo i car neraskidivo povezani. John Julius Norvić piše. Nakon vladavine od 31 godine, Konstantin je umro u nedjelju 22. svibnja 337. godine. Njegovo tijelo stavljeno je u zlatni kovčeg presučen grimizom i dopremljeno je u Konstantinopol, gdje je na visokoj platformi ležalo na odru u glavnoj dvorani palače. Tamo je ostalo nekih tri i pol mjeseca, tijekom kojih se, jer nitko nije bio siguran koji će od pet mladih Cezara doći na prazno prijestolje, dvorski ceremonijal odvijao u Konstantinovo ime, kao da on i nije umro. Konstantin je svog najstarijeg sina Krispa dao ubiti za vrijeme svog boravka u Rimu. Zajedno s najstarijim sinom pogubljena je Konstantinova supruga Fausta. Okolnosti tih smrti nisu baš najjasnije. Za njega su ostala tri sina od Fauste, Konstantin II, Konstanc i Konstancije. Vojska je odlučila da Konstantina Velikog mogu naslijediti sva tri sina od Fauste, koji će zajedno vladati. Norvić u kratkoj povijesti Bizanta piše. Konstancije je predvodio pogrebnu svečanost. Nakon njega su išli vojnici u punoj borbenoj spremi, Onda je išlo tijelo u zlatnom kovčegu, okruženo satnijama kopljanika i teško naoružanog pješaštva. Od velike palače povorka je vijugala preko sjeveroistočnog kraja hipodroma do Miliona i otuda prema novosagrađenoj crkvi svetih apostola. On je zapravo izabrao to mjesto, kaže nam Euzebije, predviđajući da će njegovo tijelo dijeliti čast sa samim apostolima. On je naložio da se u crkvi postavi 12 sarkofaga, poput svetih stupova, u časti sjećanje na broj apostola. U središtu je smješten njegov sarkofag, koji je na svakoj strani imao po šest apostolskih sarkofaga. Konstantin je sebe smatrao ravnim apostolima. Nije bio jedini koji je tako mislio. Euzebi iz Cezareje, biskup i povjesničar, pisac života Konstantinovog, smatrao je da je vladavina Konstantina velikog ispunjenje božanskog plana ali i prije Konstantinovog vremena počeli su ozbiljni vjerski sukobi koji su unosili nered u carstvo. Prvi sukob e, se ticao inače zapada. Dakle, to je bio e, donatistički e, spor koji je naime proistekao e, iz e, jedne nezgodne situacije koja se dogodila pod e, vladavinom Dioklecijana, koji je započeo najtemeljitije, najopsežnije progone kršćane do toga vremena. Mnogi onda su dakle otpali od prave vjere, među njima je bilo i biskupa, kao što su recimo bili biskupi u Sjevernoj Africi, odakle je potekao taj donatistički spor. Nakon što je dakle kršćanstvo ponovno mogao slobodno e, djelovati, da pače sada posvema e, slobodno, onda oni koji su otpali, e, sada su se vratili, nastojali su zadržati svoje nekadašnje funkcije i tu se onda rodio jedan sukob e, između onih koji su ostali u pravoj vjeri unutač e, tomu što su bili izloženi tim žestokim progonima i sada nisu baš olako mogli prihvatiti što su se ovi koji su spasili na taj način glavu nastojali vratiti u svoje stare službe. Naime, taj spor je onda prerastao E, da kako i svojevrstan društveni problem. Stvorila se jedna e, zasebna donatistička e, crkva koja nije bila spremna dakle, priznati ove povratnike. Razvio se i sukop s u konačnici rimskom crkvom koja je predstavljala onda onu legalističku e, poziciju e, kršćansku na, na zapadu i općenito do duše u e, carstvu. Spor se nije mogao samo tako razriješiti unatoč nizu koncila koji su bili sazivani s tim u vezi i na koncu je carska vlast onda presudila još početkom petoga stoljeća kada su krenuli definitivno i može se reći uoružene progone i gušenje dakle, te crkve i na koncu je ona u cijelosti i propala. svih zapadnih provincija Rimskog carstva kršćanstvo se najbrže širilo u Africi. Do trećeg stoljeća ono se učvrstilo u Kartagi i drugim gradovima na području današnjeg Tunisa. Ta je crkva dala jednog od najznačajnijih apologeta kršćanstva, Tertulijana. Godine 256. na koncilu u Kartagi sudjelovalo je više od 80 biskupa iz Sjeverne Afrike. Do početka četvrtog stoljeća kršćanstvo se proširilo i u Numidiji, gdje je 312. bilo najmanje 70 biskupa. Godine 313. u Sjevernoj Africi između kršćana došlo do podjela koja će potrajati više od jednog stoljeća. Podjela je nastala zbog Dioklecijanovih i Maksencijevih progona kršćana. Sukob je samo pojačan smrću Menzurija, biskupa Kartage. Za biskupa je onda izabran Cecilijan, koji je bio pripadnik struje takozvanih izdajnika, koji su pokleknuli tijekom progona. Protivnici, takozvani čistunci, pobunili su se protiv tog izbora i na mjesto biskupa postavljen je njihov kandidat Majorin. On je ubrzo umro i zamijenio ga je Donat, po kojemu će i vjerovanje dobiti ime, Donatizam. Edward Gibbon u knjizi Propadanje i pad Rimskog carstva piše Kruti žar slobode i fanatizma nagnao je donatiste da odbiju priznati vjernost uzurpatorima, čiju su legalnost izbora osporavali i čije su duhovne moći nijekali. Isključeni iz građanske i vjerske zajednice čovječanstva, oni su hrabro ekskomunicirali ostatak čovječanstva, koje je prihvatilo bezbožnu Cecilijanovu stranku. Oni su s uvjerenjem, pa čak i ushitom, tvrdili da je narušeno apostolsko nasljeđivanje, da su svi biskupi Europe i Azije zaraženi bolešću krivnje i raskola, i da su ovlasti katoličke crkve ograničene na odabrani dio afričkih i vjernika, koji su jedini očuvali integritet vjere i discipline. Donatisti su odbijali primiti sakramente iz ruku svećenika i biskupa koji su pripadali stranci izdajnika. Crkva je smatrala i smatra da sakramenti svoju vrijednost imaju od svetosti Boga. Svećenik je tek instrument Božjeg dijela. Sakramente može valjano podijeliti i svećenik koji je u stanju smrtnog grijeha. Ali donatisti su bili čistunci. Svatko onaj tko se ogriješio vjeru ne može dijeliti sakramente. U svom su čistunstvu donatisti išli i tekako daleko. Edward Gibbon piše. Kada je među njih došao preobraćenik na kršćanstvo, makar stigao i iz najudaljenijih provincija, oni su pažljivo ponovili sveti obred krštenja i zaređivanja, jer su odbijali priznati obrede koje su već obavili heretici i šizmatici. Biskupi, djevice, čak i bezgrišna djeca bili su prisiljeni na javno pokajanje prije nego što bi primili pričesto od donatista. Donatizam je u Sjevernoj Africi ostao sve dok je tamo bilo i kršćanstvo. Nestao je kada su Sjevernu Afriku zauzeli Arapi. Učenje pak Arija bilo je još otpornije. Arijanski spor je bio poneprije jedan teološki spor. Samo kršćanstvo e, upravo u prvoj polovini e, četvrtog stoljeća se uobličava onome teološkome e, smislu. Dakle, unatoč tome što su biskupi ranijih vremena nastojali iznjediti ono što bi se nazvalo pravovjernim naukom, dakle naukom koje prihvaća crkvena e, pozicija. Bilo je mnogih, mnogo onih koji su imali drugačije mišljenje. Nauk još nije bio tako čvrsto utvrđen i onda je to omogućavalo svima onima koji su e, mogli se baviti teološkim razmišljanjem da iznose i nove nauke, nova učenja. E, pa recimo je onda Aleksanderski prezbiter Arije iznio je taj jedan novi nauk u kojem je istaknuo jednu, jedno subordinacijsko učenje prema kojemu doduše postoji jedan bog, bog otac, međutim ne e, onako kao što je to bilo e, zamišljeno do tada, dakle da postoji e, sveto trojstvo u kojem su sva tri te, odnosno sve tri osobe jednakopravne, dakle povezane po jednoj biti, nego da onda postoji dakle Bog Otac, ispod njega je onda Krist, dakle njegov sin koji je stvoren, dakle nije postojao od početka i Dalje u rangu je onda e, sveti e, duh koji kao e, proizlazi iz jednoga i drugoga. Jasno, međutim, s obzirom na to da je Krist po definiciji ovoj novoj bio pretvoren u svojevrsnog poluboga, da kako neusporedivo moćnije kod bilo kojega čovjeka, ali ne istovrijedno s, s Bogom, da kako da je onda i Sveti Duh izgubio mnogo što od one snage, da će postojala još jedna radikalna sljedba koja se kasnije razvila e, od Arijanaca, a Ecijevci su se nazivali, koji su čak tvrdili da e, Sveti Duh uopće ne postoji, dakle oni su u konačnici u cijelosti odbacili e, sveto trojstvo. Mjesto odakle je poteklo arijansko učenje bila je Aleksandrija, grad kojeg je 332. godine prije Krista podignuo Aleksandar Veliki. Aleksandrija je tijekom postojanja Rimskog carstva uglavnom bila siguran grad. Ugrožavali su je tek s juga nomadska plemena. Aleksandrija je najviše u Rimskom carstvu propatila od samih careva. Zadnji put ju je opustošio Dioklecijan 303. godine, kada ju je zauzeo nakon osam mjeseci duge opsade. Aleksandrija je bila i bogati grad. Egipat je bio žitnica carstva. Izvoz žita išao je preko Aleksandrijske luke. Ali Aleksandrija je bila poznata još po nečemu. U njoj su bile posebno jake dvije skupine, židovi i kršćani. I obje te skupine vjerovale su u jednoga boga. To je dovodilo do sukoba s poganima. Tako je, na primjer, 415. godine kršćanska svjetina ubila neoplatonističkog filozofa ženu po imenu Hipatija. Nakon što je carstvo formalno pod Konstantinom prihvatilo kršćanstvo, Aleksandrija se nije smirila. Postala je kolijevka nekih vjerskih učenja koja su proglašena krivovjerjem. U sve to postala je podjela na helenizirano stanovništvo grada i kopsko stanovništvo koje je činilo većinu u zaleđu grada. Sukobi između pristalica pojedinih kršćanskih učenja znali su danima potresati Aleksandriju. Teološka pitanja zanimala su sve, od filozofa do svjetine na ulici. Ako Krist nije u konačnici jednakopravno božanstvo, e, onda i sva ona teologija spasenja pada u vodu. Dakle, s teološkog stanovništva je to izazvalo teške potrese i u prvi mah e, je Konstantin, e, dakle to je vrijeme kada on vlada, i sazvao prvi ekumenski koncil na kojemu se raspravljalo o tomu 325. godine u Nikeji, dakle vrlo blizu inače Konstantinopolu i taj arijevski, arijanski nauk, dakle nauk koji je iznio Ari je bio osuđen kao krivovjeran e, i trebalo ga je onda e, početi e, suzbijati, dakle uz potporu carskih vlasti, u konačnici car je i osobno predsjedao tim koncilom, to je bilo moguće ostvariti. Međutim, kako to katkada biva, taj arijanski nauk je zapravo stekao podršku e, ne samo među običnim ljudima nego i među biskupima pa onda u konačnici i među carevima dakle Konstantin je počeo i mijenjati e, svoju politiku na njega je utjecao napose e, Euzebije Nikomedijski, biskup Euzebije Nikomedijski i onda je počeo mijenjati svoju politiku, pružati podršku arijanstvu. Ono se moglo činiti sasvim logičnim pa kršćanstvo jest monoteistička religija, mora postojati samo jedan jedini bog, nema smisla da se i e, Krista pretvara E, u punopravnoga Boga. U konačnici on je došao i kao svojevrstan e, spasitelj. boži sin već po toj definiciji mora biti e, niži u rangu od samoga, samoga Boga Oca. Dakle, nešto što u ono vrijeme i običnim ljudima i carovima koji ipak nisu bili teolozi bez obzira na to što su smatrali, o sebi se činilo prihvatljivim, tako da je u jednom razdoblju pod vladavinom Konstantinova sina i nasljednika na istoku Konstancija II. arijanstvo postalo zapravo valjanom teološkom opcijom. Da pače e, Konstancije II koji je uspio e, i zavladati nad zapadom, tamo suzbivši e, uzurpatore, i onda protegnuo arijanstvo na prostor cijeloga carstva. Car Anastazije bio je monofizit je prilično dobro uspjevao sakriti od većine ljudi u Carigradu. U tom gradu neredi su izbijali između zelenih i plavih. Njihov najbolji opis bio bi da su to stranke koje su svoje ime dobile od dvaju glavnih boja koji su nosili vozači kola u hipodromu. Grubo rečeno, plavi su bili stranka zemljoposjednika i stare grčko-rimske aristokracije. Zeleni su predstavljali trgovce i činovnike. Mnogi članovi stranke zelenih bili su podrijetlom iz istočnih provincija u kojima su se učvrstila krivovjerja. Plavi su s vremenom postali stranka pravovjernih, zeleni stranka krivovjernih. Stvari su bile ozbiljnije time što su te stranke bile i neka vrsta milicije. Anastazije je godinama nastojao ostaviti dojam nepristranog cara, ali s vremenom postalo je jasno da je on monofizit. Tako je i počelo rasti uvjerenje da je car na strani zelenih. Na kraju 511. godine došlo je do velikih nemira u Carigradu, u kojima je skoro stradao car. John Julius Norvić piše. Bio je u svojim 80. godinama i njegove su simpatije za monofizite postale očite svima. Patrijarh Eufemije, je optužen da podržava Isaurice, bio je protjeran. Njegov nasljednik Makedonije, najblaži među ljudima, počeo je shvaćati da je suradnja s carem nemoguća. Stvari su došle svome kraju kada je patrijarh optužen da je potaknuo pobunu u Svetoj Sofiji, koja je u stvari bila čista monofizicka provokacija. Narod Carigrada, zaprepašten tim, očito nepoštenim napadom na njihovog patrijarha, prijeteći je marširao prema palači. Na sreću za cara, Makedonija je stao na njegovu stranu i svjetina se povukla. To je trebala biti korisna lekcija za cara, ali on je bio prestar da bi se promijenio. Makedonije je poput svog prethodnika u tišini prognan i u studenom 512. izbili su još ozbiljniji neredi koji su trajali tri dana. Onda je konačno Anastazije djelovao. Pokazavši se u cirku pred 20.000 svojih bijesnih podanika, polagano je s glave skinuo diadem. On je spreman, rekao im je, da sa svojih pleća skine teret carstva. Sve što on traži jest da oni imenuju njegovog nasljednika. S druge strane, ako oni tako hoće, on će ostati car i nikad mi više neće dati razlog za nezadovoljstvo. Visoka sjedokosa figura bila je još uvijek naočita. Glas mu je bio čvrst i uvjerljiv. Postupno, žamor je prestao. Još jednom, on je bio spašen. Kada je nakon Anastazijeve smrti Justin došao na prijestolje, monofizitizam je izgubio na utjecaju. Justin i njegov nečak, kasnije usvojeni sin Justinijan, nisu podržavali učenja koje su proglašena krivovjernim. Monofizitizam je pak onda proistekao jednim dijelom od e, arijanstva, to je bilo pitanje Kristove naravi. Dakle, ako su već e, arijanci postavili Krista na nižu e, razinu, dakle da nije isto vrijedan, isto bitan s Bogom Ocem, onda nije zapravo bilo ništa neobično što se razvio i taj spor oko Kristove naravi. Tu je onda opet bio drugi problem, naime sam izričaj monofizitizam ili E, kako se još e, kada e, naziva mijafizitizam, je postavio problem obrnuto. Dakle, dok Arijanci su zbog te mogućnosti da je Krist imao ljudsku narav, pa je bio stvoren, pa su ga postavljali u niži, niži rang, monofiziti su naglašavali isključivo jednu Kristovu narav i to onu božansku. To je onda opet jasno stvaralo probleme s teologijom spasenja doduše ne više sa Svetim Trojstvom kao što je to bilo pitanje kod e, arijanstva, e, zato što e, je nepojmljivo da bi Bog mogao umreti, Bog koji je vječan i besmrtan, i ako bi u Kristu postajala samo dakle, jedna božanska narav, onda doista on nije mogao ponovno otkupiti grijehe cijeloga čovječanstva, dakle biti njegov spasitelj. Inače, što se tiče tog monofizitizma, treba naglasiti da se on jednim dijelom razvio iz e, učenja jednog od e, istaknutih e, crkvenih otaca, patriha Čirio ili Kirila Aleksandrijskog, koji je prispodobio kako bi to izgledalo sa Kristovom naravi i u toj prispodobi onda se pozvao na to da recimo da se Kristova ljudska narav rastopila u Boženskoj kao što se kap vina rastapa u moru. U doba vladanja Konstantina Velikog održan je 325. godine ekumenski koncil u Niceji. Bio je to prvi u nizu koncila koji su položili temelje kršćanske crkve. Na tom je koncilu osuđen arijevski nauk. Koncilom je rukovodio sam car Konstantin, iako se tada još nije pokrstio. Na koncilu je postavljena dogma da je sin pobiti jednak ocu. I tako je oblikovana vjeroispovjed koja sa dopunama donesenim na drugom ekumenskom koncilu održanom 381. godine u Carigradu čini vjeroispovjed kršćanske crkve. Na trećem ekumenskom saboru, održanom 431. u Efezu, Nestorijevo učenje osuđeno je kao heretičko. Godine 451. održan je u Kalcedonu četvrti ekumenski sabor. Na njemu je osuđen monofizitizam. Te osude nisu uspjele odmah iskorijeniti ta učenja monofizitizam je i dalje nastavio živjeti. Međutim, on je nastavio i dalje živjeti e, i tekako. E, imao mnogo pristaša upravo e, među tim prilično razvijenim pokrajinama na istoku carstva, dakle u Siriji, u Palestini, u Egiptu i vukao se što se toga tiče ne samo još tijekom šestoga stoljeća nego i početkom sedmoga stoljeća imajući onda i različite druge vjerske opcije za koje su pokušavale ponuditi neka kompromisna rješenja kako bi taj nauk pomirio onda i monofizite koji su bili vrlo žestoki, vrlo ustrani u svome E, svojim stavima i ono što se naziva pravjerna e, pozicija. Međutim, svi ti kompromisi koji su poneprije dolazili od najviših e, vrhunaca vlasti, dakle od careva, pa preko onda njihovih patriha odnosno uz podršku i uz savjete caregradskog patriarha, nisu uspjeli. Problem se riješio zapravo tako što su onda arapskim osvajanjima te istočne pokrajine carstva u kojem je monofizitizam bio itekako snažan, jednostavno otpali od carske vlasti, ispod carske kontrole i više nije bilo onda potrebe održavati taj, taj spor. Međutim, taj spor je itekako onda, može se reći, antagonizirao ljude onoga vremena. E, na su bili e, žestoki, inače redovnici e, na istoku koji su najčešće zastupali tu pravjernu poziciju. Nije bilo neobično da se i ljudi potuku zbog toga da i redovnici koji bi trebali biti predani mirnome životu, kontempliranju u svojim samostanskim zajednicama E, dopuste sebi da im e, toliko uzavrije krv da bi bili spremni i umlatiti do e, smrti svoje protivnike. U Africi granica između istočnog i zapadnog rimskog carstva bila je Libijska pustinja. Dioklecijan je odredio da rimska granica na rijeci Nil završava tamo gdje završava i prvi katarak te rijeke. Na istoku granica nikada nije jasno određena, ali nakon 363. godine carstvo je otprilike postavilo granicu prema Perziji tako što je povučena najkraća crta između planina Armenije i Sirijske pustinje. U Europi ta se granica ustalila na crti od planina na jugu provincije Dalmacije pa preko rijeka Drine i Dunava. Granica je otprilike slijedila lingvističku granicu između latinskog i grčkog jezika. Sama vojna sila nije mogla obraniti Carigrad i istočno carstvo. Steven Runciman piše. Opreznost je u stvari bila osnovni princip bizantinske strategije. Napadi Barbara i nevjernika dolazili su tako često i neočekivano da je smjela napadačka politika bila teško izvodljiva. Bizantijska vojska nije bila velika kao vojska, na primjer, Saracena, a bila je skupa. Prema tome, morala je biti korištena učinkovito, bez rasipanja ljudi ili opreme. Svaki bizantijski učbenik podvlači ludosti i prenagljenosti i generali su se morali čuvati od zasjeda i iznenadnih napada. Morali su imati pouzdane vodiče i koristiti ratna lukavstva i obmane gdje god je to bilo moguće. Dana riječ morala je biti održana. Životi zarobljenika morali su biti pošteđeni, a žene neoskvrnute. Uvjeti mira nisu smjeli biti teški ako se neprijatelj viteški borio. Ali neiskreni pregovori bili su preporučivani kako bi se dobilo u vremenu i neprijatelju hodio. Neprijateljskim generalima trebalo je slati optužujuća pisma kako bi se izazvali sukobi s njihovim zapovjednicima. Moral se morao održavati pričanjem vojničkih novosti o izmišljenim pobjedama. Stvarna snaga Bizantinaca ležela je u inteligenciji kojem su oni dočekivali razne svoje neprijatelje. Takva vojska i takav način ratovanja potpomognuti jednom od najlukavijih diplomacija u povijesti pomogli su da se to carstvo održi 1100 godina nakon što je zapad nestao pred navalom Barbara. Carstvo se na životu održalo i sjajnim administriranjem. Upravitelji carstva uspjevali su prehraniti golemi broj ljudi, govori dr. Hrvoje Gračanin, socijega za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Postojile su onda ono što bismo nazvali žitnicama carstva. S jedne strane, e, to možda će danas zvučati prilično neobično, to je bila Afrika, dakle Sjeverna Afrika, upravo ono što bi se nazvali prokonzulskom e, Afrikom, dakle pokrajina koja je obuhvaćala poneprije današnji Tunis. Dakle, e, žitnica je bila u Sjevernoj Africi gdje, gdje, su, gdje je danas e, pustinja i za istok je napose bio važan Egipat koji je već od davnina Dakle, delta, e, općenito zapravo sam Nil e, i njegova delta koji su imali mogućnosti natapati e, okolno zemljište pružilo dovoljnu količinu dakle, žita koje se onda izvozilo, odnosno prevozilo do tih većih gradskih središta i to je bilo itekako važno. Postojali su još neki prostori koji su mogli proizvoditi dovoljno žita, recimo to je bila Sicilija, dakle što se toga tiče zapad je dosta dobro stajao, a E, istok se morao poneprije onda oslanjati na žito e, koje se dopremalo iz Egipta i tu je e, upravo bila važna funkcija i cara u samome Carigradu da osigura redovitu opskrbu. Dakle, da uvijek bude dovoljno žita, da uvijek bude dovoljno ulja, maslinovog ulja, da uvijek bude dovoljno vina. Ako toga nije bilo dovoljno, ako bi nastupila neka nestašica, stanovništvo se nije libilo to i sasvim zorno iskazati 30. godina 5. stoljeća, dakle kada je vladao Teodozije II, kada je nastupila recimo nestašica žita ili nestašica ulja, da je i stanovništvo znalo kamenjem napadati cara u njegovoj e, nosilci. Godine 521. nečak cara Justina Justinijan proslavio dobivanje konzulske časti priredio je velike igre i spektakle kakve još Carigrad nije vidio. Samo je 3700 funti zlata potrošeno na javne ukrase i darove građanima. Utrke kola izazvale su takvo zanimanje da je završno natjecanje moralo biti odgođeno zbog straha da će doći do nereda u gradu bilo je jasno da su dani štednje koje je zaveo car Anastazije gotovi. Novi su dani pred Bizantom i Carigradom. O tim novim danima govorit ćemo u sljedećoj emisiji. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkov emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Marketek ščitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Luka Pavelić, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.